Ticības acs Ticība ir acs, kas vienlaikus pieder gan cilvēkam, gan dievam. Šī ticības acs redz nākotni tagadnes īslaicīgumā. Ja ticam garīgajai dzīvei, mēs neklūpam, mēs neejam un nemaršējam. Nē, mēs vienkārši skrienam. Ja mums ir nelokāma ticība Dievam, mūsu iekšējam stūrmanim un mūsu pašu tiecībai – tad mēs bez apstājas maksimālā ātrumā skrienam pie mūsu mērķa. Jēzus Kristus teica, sveitīgi tie, kas ticēja, lai arī neredzēja. Cilvēki, kas tic vien tam, ko redz savām neabruņotajām acīm, nobauda tikai pusi augļa. Pakļaut patiesību analīzē nozīmē to pazaudēt. Ar patiesību var tikai identificēties – Tādi ir Kristus dižie vārdi par ticību un šaubām. Svētīgi tie, kas tic ik brīdi, neprasot pierādījumus. To, ko jūs saucat par ticību, es saucu par dvēseles priekšzināšanām, par augstāko patiesību. Ticība mums pasaka ne tikai to, kas ir Dievs, bet arī to, ko Dievs var darīt mūsu labā katru brīdi. Šāda ticība ir mūsu dzīvā elpa viszinošajā un visvarenajā Dievā. Skatieties ar ticības aci, jūs ieraudzīsiet mūžīgo patiesību. Jūtiet ar ticības sirdi, jūs sajutīsiet nemirstīgo patiesību. Kas ir nezūdoša ticība? Tā ir bāka tiem, kuri zelta laivā ceļo uz zelta krastu.